Tak dnes díky našim nečeským mluvícím přátelům a ne slovenským mluvícím přátelům budu eh, překládat hm, to, co říkám v češtině do angličtiny, která je dnes ve světě jak, jako esperanto, hm, světový jazyk. Hm. Esperanto se neujalo, angličtina se ujala a tak se učíme anglicky, aby jsme se stali světoběžníci. Hm? Je to tak? <coughs> so, uh, today for change I will uh, translate whatever I say in Czech into English. Hm? Uh, English being the Esperanto of today, huh? Hm? the language of the world, hmm? which we need in order to communicate. Even in uh, distant places like China, Japan, hmm? South America, we can uh, use English. So, eh, dnes tedy vyložím meditaci meta. A meta my překládáme jako láska, ale meta má mnoho významů. Hm? Láska je pojem, který vlastně eh, říká mnoho a neříká nic. Sokrates, moudrý Sokrates, tvrdí, že matka lásky je moudrost a otec lásky je strast. Hm? A, ale jaké lásky? Eros. Lásky Eros. Eros je smyslová láska. Smyslová láska není špatná věc, jestliže ji správně chápeme. Hm? Ale my ji nesprávně právě chápeme, to poznal moudrý Sokrates a právě proto tato smyslová láska je pro nás hm? matka moudrosti, moudrost v platonickém pojetí. Hm? Platon vysvětluje Sokrata platonickým způsobem, moudrost v tom smyslu, že moudrost nás vede k něčemu, co je věčné. Hm? No a zároveň je strast, protože to věčné se ztrácí ve stavu vášně. A proto moudrý řekové vymysleli jiné slovo agape. Agape je podobný výraz jako meta. To znamená láska bez chtíče. Dá se to nazvat pro nedostatek eh, slov, nazýváme to náboženskou láskou. My jako buddhisté nevěříme v Boha jako tvořitele, ale eh, věříme v náboženskou lásku. Moudrý Vasubandhu vysvětluje eh, víru jako náboženskou lásku. Prema. No a my nemáme žádný výraz pro náboženskou lásku, no a tak to mícháme všechno dohromady. Hm? No a nazýváme to prostě láskou. Hm? No a eh, tež to má jistý, jistou chuť věčnosti, proto Beatles zpívají All you need is love. Hm? All you need is love, boy. Love is all you need. Hm? A v tom spojují hm, tu eh, lásku. Eros s, vlastně s ideálem lásky agape. No, ale meta ale znamená lásku doslova ve smyslu přátelství. Hm. Přátelství je skutečná láska. A je to skutečná láska, protože v přátelství můžeme zapomenout sebe ve prospěch druhého. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně. Mitra znamená přítel, maitri znamená eh, stav přátelství. Stav přátelství v tom smyslu, že eh, zapomínáme sebe. Hm? Čili eh, skutečná láska je eh, zapomínání sebe. Hm? I will translate into English hm? briefly. Hm? The meta has uh, in our culture uh, very kind of confused meaning. the ancient Greeks, they distinguish between the eros, which is uh, love connected with uh, craving for the sensual pleasure, from agape, which uh, is love, what we, with lack of better words, we call the religious love or godly love. Hmm? So uh, in Buddhism, I have not said in Czech, but I will say in <laughs> English. In Buddhism, this uh, divine abodes, there are four divine abodes, hmm? starting with love as friendship. The true meaning of love, in the sense of agape, the love free of sensual craving for sensual pleasure, is a friendship. And it is called friendship because uh, in uh, friendship, if it is real friendship, we can forget ourselves for the sake of the other, right? That is a real friendship. That's why we say, they say in English, or we say also in Czech, the friend in need, friend indeed. Hmm? the one who uh, helps us when we really need, that is our friend. And he helps us because he forgets his own interest in favor of the interest of other who needs help. So uh, the uh, why Socrates I have mentioned uh, called eros the state where the mother is uh, wisdom, because through love, even the sensual love, we search something eternal. Hmm? If it is true love. Hmm? But yet, it is also at the same time uh, misery. Hmm? So the mother is uh, wisdom, the father is misery. And it will always, The father will come whenever we identify hmm, the love with uh, sensual desire, with sensual craving. There will be always, even with the most intense uh, uh, state of uh, longing, there will be always some dissatisfaction coming sooner or later. We all have experience of that. Hmm? That is why uh, love is the most desirable object and at the same time the object of our greatest misery, greatest worry, greatest trouble. Hmm? So this is the contradiction of the love. Hmm? The láska v sobě obsahuje hmm? protiklad. Je to ten eh, to nejkrásnější, co můžeme zažít. A zároveň je to zdroj toho nejnepříjemnějšího, co zažíváme ty největší starosti, ta největší bolest, strast právě pochází z lásky. V Damapada je verš, známý verš, který tvrdí Piato jayate soko, piato jayate bhajam pijato vipamutasa nati soko nati bhajam. Hm? Z lásky pochází starost, z lásky pochází strast. Ten, kdo je lásky prost, ten nemá ani starost, ani strast. Hm? To je těžké pochopit. Hm? Láska je to nejkrásnější, co máme. My všichni toužíme po lásce, ale jak může Buddha tvrdit, že právě láska je zdroj eh, strasti, zdroj strachu. I have just quoted the verse of Dhammapada which says the uh, worry and fear comes from love. The one who is freed from love is freed from worry, is freed from fear, huh? the Buddha says. And why does he say so? there is a story. Hmm? The queen of uh, the Kosala state, Malika, the queen of the king Pasenajit, the king of Kosala, she was from the low caste. But she was very, very beautiful. Incredibly beautiful. So the king, when she saw her, he, she, he fell in love with her and she was disinterested in all other women and made her his uh, uh, first wife. Hmm? At the time, kings could have many, many wives. Hmm? But he made her his first wife. Normally, the first wife could only be another queen. Huh? But because she was from the very low caste, huh? that's why she was called Malika in India, you can guess the, what caste the person is according to his name. Malika means one who is doing the malas of flowers and selling them. Hmm. She was born into that family, which is a low caste in India. So she has uh, experienced a lot of deprivation. That's why when the Buddha came to Kosala, she became the most devoted disciple of the Buddha, hmm? giving him a lot of support and giving a lot of support to his disciples according to her ability. And she did not uh, miss a single discourse of the Buddha. And whenever she came back home, the king always asked her, What did this great sage say today? What did this great sage say today? So, as she returned to the bedroom to accompany the king for the night, so she said these verses. Hmm? Due to the love, there is worry. Due to the love, there is uh, sorrow. Hmm? Now the king looking forward to be in her company for the night. Hmm? Now hears such things, he is very troubled. And he is uh, angry. How could a wise men like this say such a stupid thing? Go away. I'm sick of this. So she went away. Next morning, the, maybe he went to see another wife. The next morning, the king, because he was a good king, so at least the story the king feeling a lot of remorse. So he calls uh, his wife back and says, uh, Sorry, sorry, my dear, I was rough yesterday because I could not control myself. Please excuse me, I did not mean it. But how could uh, really the, such a, a wise man say such things? I do not really understand. Please explain. So she says, if uh, your daughter, huh, Vajira, is uh, sick, if she's dying, what would you do? I would be worried. I would have fear. If your son, Vidadaba, who later killed him, if he's sick, if he's dying, what would you do? I would if our son became sick, would be dying, I would be worried, I would be in fear. So now you understand the Buddha's words. Hmm? Ah, the king opened the mouth. It is not in the text. <laughs> and kept silent. He understood. But it is not easy to understand. is not easy to understand. Co jsem právě vysvětlil? Hm? Vysvětlil jsem eh, vysvětlení toho verše, který jsem citoval. Hm? A to vysvětlení je, že eh, královna státu Kosola, Malika, která pocházela z nízké kasty, hm? ale byla neskutečně krásná, král se do ní zamiloval a jelikož eh, láska nezná rozdíly, překonává rozdíly, proto se budeme učit meta. Hm? Skutečná láska překonává rozdíly. obsahuje všechno. Právě proto se může zbavit hm, ulpívání, protože přesahuje všechno. Proto, jak už jsem se zmínil, eh, Sokrates tvrdí, že matka lásky je moudrost. Moudrost tež přesahuje ulpívání na rozdílech my lidé, kterým chybí moudrost, právě ulpíváme na našem rozlišování. A právě proto se vzdalujeme přirozenému stavu. To jsme vysvětlili dneska. Na to je třeba meditovat. No a ta královna Malika tedy vysvětlila králi, svému manželi, který toužil po jejím oběti. Hm? V noci čekal, až se vrátí z, z poslouchání projevu Budhy, rozhovoru Budhy. Hm? Když se vrátila, tak se jí jako obvykle ptal, co Buddha říkal. A ona recitovala tyto verše. Láska je zdroj strachu, láska je zdroj starostí. Ten, kdo je prost lásky, ten nemá starosti, ten nemá strach. Samozřejmě král, který čekal, až se vrátí aby byl na noc v její společnosti, která pro něj byla tak důležitá. Když to slyšel, se rozlobil a poslal ji pryč. No, jelikož byl, nebyl hloupý král, byl moudrý král, na druhý den měl právě starosti <laughs> měl vyčítky a šel do její komnaty a omluvil se a prosil ji, aby mu odpustila jeho hrubost a aby vysvětlila, co tím Buddha mínil, že to nechápe, jak může láska být zdroj strachu a být zdroj starostí. No a Buddha vysvětlil, jestli to je dcera, jestli tvůj syn, budou nemocní, budou umírat, eh, co budeš pocitovat? Strach, starost. Právě proto Buddha vysvětlil, že eh, láska je zdroj starosti a zdroj strachu. Jaká láska? Láska s, chtíčem. Právě proto meta je láska bez chtíče. A tato láska bez chtíče pro to, že nemáme lepší slovo, my ji nazýváme, nebo ve staré Indii ji nazývali přátelství. Nazývali přátelství, protože ve stavu přátelství my jsme schopni a ochotní zapomenout sebe ve prospěch druhého. Je to tak? No a tento stav lásky jako přátelství je základ podle buddhistické filozofie, buddhistické psychologie je základ pro veškeré pozitivní stavy mysli. Hm? The love without desire I mean, not without desire, but without the uh, thirst, hmm? sensual thirst, is According to Buddhism, the source of all the positive emotions, starting with compassion, which is a base for the deeper understanding of our meditation practice, hmm? for the understanding that there is no individual liberation, but liberation must be together with uh, others because the base for liberation is a mind which is not individual. O tom jsme mluvili, this we have explained. Hmm? So all positive states we can summarize as four positive states of emotions. Positive states of emotion are the positive states of mind. Because we have explained that the feeling is, or sensation is, what determines the differentiation of the mind. What we like and dislike depends on our sensation. what we feel as pleasant, unpleasant, and neither pleasant nor unpleasant. Again, I'm switching from English into Czech. <laughs> hmm? Tedy eh, láska ve smyslu přátelství, ve smyslu obětování sebe pro druhé, hm? zapomínání sebe, je základ pro všechny co se týče buddhistické psychologie, pro všechny pozitivní stavy mysle. Pozitivní stavy mysle jsou pozitivní stavy našich emocí. To, co nám dělá v naší mysli bariéry, jsou právě konfliktní emoce. Konfliktní emoce můžeme přeložit jakožto kléša. Kléša doslova znamená to, co nás trápí. To, co nás trápí, to jsou naše konfliktní emoce. To je třeba pochopit. Konfliktní emoce my mu musíme vyvážit nekonfliktníma emocemi. A ty nekonfliktní emoce se nazývají v buddhismu Eh, božské přebývání. Božské přebývání, protože božské znamená eh, v tradici buddhismu nejlepší. Nejlepší na světě přebývání je božské přebývání. Nejvyšší bohové se nazývají brahmové. Hm? A ty nejlepší emoce se nazývají brahma vihára, přebývání ve stavu Brahmy. Hm? Máme nízké bohy, které ještě jsou v oběti vášní, hm? jako řečtí bohové. Hm? No a máme vyšší bozy, bohy, které jsou nad vášněmi a těm se říká Brahma v buddhismu. Původně Brahma znamená Bůh eh, tvořitel, stvořitel světa, tak, jako ho známe v židovsko-křesťanské tradici. Ale v buddhismu se význam Brahma upravil na eh, nejlepší, hm? nejlepší přebývání je boží přebývání. Protože je přebývání bez vášní bez chtíče. A chtíče je, je to, co přizpůsobuje, co způsobuje konfliktní emoce. Konfliktní emoce nás trápí. A to trápení se nazývá kléša. Od sanskritského koreny kliš, což znamená vlastně tež rýpat, hm? nám no, způsobovat trable. A jelikož máme konfliktní emoce, jsme we are in trouble. Hm? We are in trouble because we have conflicting emotions. Hm? In order to get out of trouble, we have to cultivate the non-conflicting emotions. Non-conflicting emotions in Buddhism start with cultivation of love. Through love, we get compassion. When we have compassion, we get joy, hmm, deep joy. The joy in uh, uh, ability to tolerate hmm, the real state of things. Hmm? That is a Mahayana explanation. And the joy if being free from the state of boredom. Hmm? This is the, how the scriptures explain. Joy is uh, the state without arati. Arati je vlastně tež nuda. Ten, kdo má pozitivní emoce, nezná nudu. To je hluboká psychologie, buddhistická psychologie, My ne, neznáme nudu, protože nemáme konfliktní emoce. Dnes svět je pln konfliktních emocí a, no a podle toho vypadá naše kultura. <laughs> je to tak? Čili eh, láska, soucit radost a odpoutání. To jsou čtyři pozitivní emoce, které způsobují stav vyrovnanosti mysli. Z hlediska Májanového učení, z hlediska cesty bodhisattva, jsou příčinou hm, praxe dokonalosti. Cesta bodhisattva je cesta praxe dokonalosti. Praxi dokonalosti získáme stav budovství. Stav budovství je stav prázdnoty. Stav prázdnoty je stav naplnění. Stav naplnění je stav prost všech konfliktních emocí. To není možné bez pochopení prázdnoty. No a tak, so we understand, we have the basis for understanding the practice of love as friendship and how to practice it. My máme pochopení praxe lásky bez chtíče a jak ji praktikovat. Zase začínáme s právným názorem. V buddhismu, tedy v severní tradici, v sanskritské tradici, která je jiná než pálí tradice, ale přesto se doplňují. Hm? V sanskritské tradici, aby jsme se naučili meditaci, potřebujeme se naučit meditaci ve smyslu dvou druhů pozornosti. Manasikára. Hm? Dvou druhů manasikára. in order to master meditation, we have to master two kinds of attention. Attention in Sanskrit or in Pali means uh, placing the object into the mind. Hmm? Unless we place the object into the mind, the mind will not arise. Hmm? In order that the mind arises, we have to place the object into the mind. And this act is the act of attention. For lack of better translation, we translate in English as attention, but it literally means, and in Tibetan Chinese they translate like this, it means making in the mind. We have to make something in the mind so that it arises as a process. Mind is a process. And that process will arise when we put something in the mind. When we don't put anything in the mind, the mind is there, but there is no process of cognition. Hmm? This is a secret of the mind. Hmm? We have to put something into the mind by the act of attention so that the mind will move. Hmm? But is the nature of the mind moving or is it not the nature of the mind moving. This is a big question. One has to see clearly by himself, meditate on it, hmm? understand it. Právě jsem vysvětlil, že z hlediska severní tradice buddhismu, tak to máme v Abhidharma Koša, tak to máme v eh, Yogačára Bhumi Shastra, v sanskritské tradici, mistrovství meditace je mistrovství dvou druhů pozornosti. Pozornost ve smyslu rozhodnutí a pozornost ve smyslu eh, vidění věcí tak, jak jsou. První se říká adimokšiký manasikára. Hm? Manasikára, dělání objektu v mysli na základě rozhodnutí. Druhá je eh, dělání objektu v mysli na základu skutečného stavu věcí. Hm? Skutečný stav věcí se nazývá tatva. Čili máme tatva manasikára, Adimokshiki Manasikara. In order, in order to master meditation, according to the Sanskrit tradition, we have to master two kinds of attention. Attention by resolution, which is called Adimokshiki Manasikara, and attention by uh, putting things into the mind according to the facts, which is called Tattva Manasikara. Hmm? Tattva effect. fact is fact. So we want to become masters of meditation. We have two masters, is two kinds of attention. Now, meditation on love same as meditation on compassion, joy, equanimity actually starts but not ends, starts with the determination. Especially in Mahayana meditation, when we penetrate deeply into the meditation on love, the meditation on love becomes the uh, true state of things. The Buddha state of mind, the state of mind of an enlightened person is never deprived of love, never deprived of compassion, never deprived of joy, never deprived of equanimity. So it is a state, it is also contemplation of this state brings us in the Mahayana sense into the contemplation of the Buddha's mind. Buddha's mind is always endowed with love, compassion, joy and equanimity and it does not need any object. But we, because we are deluded beings and we are not in a natural state, hmm? the Buddha state, so we need to put these things into the mind by determination. So, how do we put the friendship as the divine abode into the mind by determination? Meditace na lásku, stejně tak jako meditace na soucit, radost, a odpojení má začátek právě v pozornosti dané na základě rozhodnutí, na základě determinace. Ale jestliže chápeme v hlubším smyslu z hlediska praxe bodhisattva, je to přirozený stav. Přirozený stav je stav Budhy. Budha v přirozeném stavu nepotřebuje žádný objekt, nepotřebuje žádné rozhodnutí a zůstává přirozeně ve stavu lásky, soucitu, radosti a odpojení. To je přirozený stav pro budhu, pro probuzené bytosti No a není to přirozený stav pro nás, proto my přivoláváme tento přirozený stav na základě rozhodnutí. Hm? V teravádové tradici, která je zde velice praktická a účinná, toto rozhodnutí začínáme tím, že ho obrátíme vůči sobě. In the Theravada tradition, in the northern tradition, it is uh, different. In, here, the Theravada tradition is very, very useful. We start the determination hmm, of friendship with oneself, with ourselves. According to Visuddhimagga, this is based on the first udana, first solemn saying of the Buddha, which says, Dasa Disa Anupagama, having penetrated the ten directions, Na eva ajaga, I have not realized one single being which uh, loves something more than himself. Having understood that, you can never harm others. This is very deep saying. If you understood that all the beings protect, loving means to protect, hmm? to protect means to be friendly, all beings, however deluded they are, they want to uh, protect themselves. Even in our distorted mind, we harm ourselves in order to protect ourselves from bad thoughts. Hmm? This is a sick state of mind the masochist state of mind. Masochist also search for uh, protecting himself, pro for even if one kills oneself, one thing wants to protect oneself. Hmm? This is a paradox of life. We want to uh, remove ourselves in order to be to protect ourselves from this. Uh, uh, fact of suffering, fact of distress. So, even if you kill yourself, if you harm yourself, you still want to protect yourself from the uh, fact of distress. So all the beings want to protect themselves, want they uh, love themselves above all. When we understand it as it really is, Buddha says, then we can never harm others. Uh, actually, the scriptures say, go so far as a saying, if you don't love your enemy, you will be pleased his, at his suffering. If you can be pleased at the suffering of yourself and others, you cannot practice Dharma. jestliže nemáme, hm, nenajdeme v sobě přátelství, nenajdeme v sobě eh, pozitivní vztah vůči sobě, hm, pak je velice možné, ba pravděpodobné, že se budeme mít radost ze strasti druhých. A jestliže máme radost ze strasti druhých, pak jsme nepochopili ani sebe, ani druhé. No, čili meditace na lásku, the meditation on love, starts in Theravada tradition, which is very useful here, in developing the positive attitude towards oneself. In the uh, Theravada tradition, hmm? we resolute hmm? to be positive towards oneself by experiencing ourselves as a body and mind, and to this body and mind, which is ourself, we then make four resolutions. Averi homi, which means I am free from enmity, or we can also translate, may I be free from enmity. In Pali it is the same. Averi homi means, may I be free from enmity, and I am free from enmity. Hmm? Averi homi, abhyapajo homi. Some, I am free from hate because I am free from enmity, I have no hate. Hmm. Averi homi, abhyapacho homi, anigo homi. I am, because I am free from hate, I am free from catastrophe. Hmm? Hate is the greatest catastrophe of the beings. Hmm? We can see it in our times very clearly. And when I am free from catastrophe, I am carrying myself in happiness. Hmm? So, averi homi, avyapajo homi, anigo homi, sukhiyatanam pariharami. Hmm? These are the four resolutions of cultivating the positive attitude towards oneself. I am free from enmity. I am free from hate. I am free from catastrophe. And I carry this body and mind in happiness. Hmm? I visualize myself, close my eyes, feel myself as an object. Hmm? This object has no enmity, this object has no. Hate this object has no catastrophe because the greatest catastrophe is, is hate. According to Buddhist psychology, the hate actually implies many, many nuances. Abhyapajo is uh, the synonym of patigha. Patigha means resistance. Due to resistance, I have fear, I have worry, hmm? I have dejection, I have depression. All this is connected with resistance. This is very important for psychology. The Buddhist psychology is very, very, very deep. Hmm? all the negative states of mind, in a way, are somehow connected with the state of resistance. Worries, depressions, obsessions, all these uh, negative states which crush the beings are connected with the resistance. I do not accept. That is why the Visuddhimagga says that practicing love means practicing acceptance, practicing kanti. And Visuddhimagga explained, Kantiya bio Navijati. Buddha says there is no higher virtue than acceptance. Hmm? Kshanti. Kshanti means acceptance, means tolerance, hmm? means uh, priyati. Hmm? I am switching into Czech. hmm? Podle buddhistické filozofie hm? opak přátelství je Odpor. Opak přátelství je odpor. A odpor z hlediska buddhistické psychologie je zdroj starostí, strachu, depresí, obsesí, jimiž my bytosti trpíme. My trpíme těmito stavy, protože máme odpor proto podle Vysudy Magy praxe lásky ve smyslu přátelství, lásky bez chtíče, je praxe tolerance, praxe přijetí. Přijetí přináší vyvážení. Bez přijetí my nezískáme vyvážení. Protože nechceme přijmout, nejsme vyvážení. Vidíme to jasně? Hm? Musíme to sami zakusit. Musíme to jasně poznat. Hm? Můžeš si říct židli, když, když nejsi zvyklý sedět v pořádku. Hm? čtyři eh, no, rozhodnutí nebo čtyři eh, determinace. Hm? Jak nejlépe přeložíme do češtiny determinace? Rozhodnutí eh, odhodlání. Hm? Odhodlání je nejlepší příklad asi. Hm? Čtyři odhodlání. A ty čtyři odhodlání objektem těch čtyř odhodlání my, my jsme my sami. My sami to je naše mysl a naše tělo. První odhodlání je jsem bez nepřátelství, což implikuje jsem bez odporu. Jelikož jsem bez nepřátelství bez odporu nemám nenávist. Jelikož nemám nenávist, nemám upadava, igha. Igha znamená upadava, to znamená katastrof. Nemám, můžeme přeložit problémy, hm? ale doslova to znamená katastrofy. Hm? Všechny katastrofy vlastně jsou na základě odporu ale negativního odporu. Odpor může být, to je rozdíl mezi sanskritským buddhismem a pálinským buddhismem. Odpor je vždy negativní, stejně tak jako chtíč je vždy negativní. V sanskritské tradici odpor a chtíč může být jak pozitivní, tak i negativní. Hm? To je rozdíl sanskritská tradice je eh, více spojená od samých počátků hm? s eh, pochopením na základě logiky. Hm? Tervádová tradice je pochopení pouze pro praktické účely. Hm? Čili odpor může být pozitivní odpor, může být eh, negativní odpor. Hm? Odpor sám ne, nemá eh, žádnou definitivní formu, hm? ale buď pozitivní či negativní. No ale to je jedno, dostáváme se do detailů. Tyto čtyři rozhodnutí nebo tyto čtyři odhodlání vůči sobě vedou právě do stavu uvolnění. Stav uvolnění je stav přijetí. Prepačte, stihovný, který je, který je, je čtvrté odhodlání? E, doslova nosím sebe, tedy svoje tělo a mysl, ve stavu štěstí. Suky a tánam parihárami. Doslova eh, já všude kolem, to znamená všude, nosím sebe ve stavu štěstí. Hm? Jestliže správně meditujeme, stav štěstí je stav přijetí. Přijímám sebe. Abych přijal všechny bytosti, nejprve musím přijmout sebe. Jestliže nepřijmu sebe, jak můžu přijmout všechny bytosti? Hm? Proto, aby jsme praktikovali velký soucit, což je základ cesty bodhisattva, potřebujeme velkou lásku ve smyslu přátelství. Velké přijetí hm? sebe vede k velkému přijetí bytostí. Hm? Jestliže nepřijmu sebe, jak nebudu schopen přijmout i bytosti. Čili nejprve musím přijmout sebe, abych přijmul všechny bytosti tak, jak jsou. Přijmu sebe tak, jak jsem, je stav přetváření sebe. To je tež paradox. Tím, že sebe přijmu, já se přetvářím. protože to je též hluboká psychologie. Já nemůžu sebe přijmout, pokud v sobě nenajdu hm, něco pozitivního. Podle buddhistické tradice Buddha je právě největší ze všech mistrů v poznání pozitivního v bytostech. V každém vidí jisté jádro pravdy, jádro štěstí. A podle Kumarajivy, podle sanskritské tradice, právě hm, meditace na přátelství, meditation on love, is the meditation on contemplation of the ability of all beings to be happy. contemplation on love is the contemplation on the ability of all beings, even beings in the hell, of being happy. So here it is connected with the idea of the Buddha nature, hmm? which is the true nature of all beings. Hmm? However bad they may be, they still have the Buddha nature. So from the Mahayanistic point of view, I cannot hate you because you have the Buddha nature. How I cannot be angry at you because you have the Buddha nature. You are my enemy, I kill you, but I do not hate you. This is a Japanese or Chinese kung fu warrior ethic. Hmm? Please translate. <laughs> tak jsem se sám zapletl. Vysvětlili jsme, že rozvíjení přátelství, rozvíjení lásky je rozvíjení hm? přátelství. Rozvíjení přátelství je rozvíjení přijetí. Aby jsme přijali všechny bytosti, musíme nejprve přijmout sebe. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně? Hm? Když nepřijmeme sebe, jak můžeme přijmout všechny bytosti? Hm? Teď v tradici Mahajány pomoc k tomu, aby jsme přijali sebe a přijali všechny bytosti, je eh, koncept budhovství jakožto přirozený stav všech bytostí. Přirozený stav všech bytostí je budhovství. Kdyby to nebyl přirozený stav všech bytostí, nemohli by se stát budhy. Čili proces eh, meditace je poznání přirozeného stavu. V tom je rozdíl mezi eh, cestou bodhisattvu hm, a cestou žáku. Cesta bodhisattvu je vlastně cesta poznání tomu, čemu se říká Tathagata Garba, luno Tathagatu, ve vlastní mysli, které je zastřené tlustými mraky, odporu, chtíče, hm, které nám brání to, aby jsme poznali, co skutečně jsme. No a z hlediska eh, Mahajánové meditace já mám zlobu, ale neoddám se zlobě, protože kontempluju právě tu eh, schopnost štěstí v bytostech. Schopnost štěstí v bytostech se nazývá semeno budhovství hm? nebo lůno budovství. Bez lůna budovství, podle Mahajánové filozofie, my se nemůžeme stát Budhy. Tím, že kontemplujeme to semeno budovství v sobě, tež můžeme poznat semeno budovství v jiných bytostech. Proto Buddha je expert Hm? v poznávání semena budhovství v jiných bytostech. Hm? Je příběh v, v komentáři k Dhammapada. Hm? Buda Šariputra vyhodil jednoho aplikanta na stav mnižství, protože v něm nenašel žádný pozitivní jádro. A Buddha ho kritizoval, protože eh, nepochopil, že ten stejný hm, špatný člověk v, v já nevím, v kolik eh, před kolika životy dal jednu lžíci rýže, <laughs> jednu lžíci rýže dal eh, někomu hm? Eh, s, s pocitem soucitu a radosti. Hm? Sariputra ho to, ten to semeno štěstí v něm neviděl, ale Buddha ho jasně viděl a právě proto kritizoval Šáriputru. Hm? nejmoudrejšího ze všech žáků. Hm? Proto, co se týče eh, Mahajánového učení, všechny bytosti, nejenom Mahajánové usvědčení, najdeme to i v Sarvastiváně, najdeme to v Kumarajivoj, všechny bytosti i bytosti v pekle, které stále jenom zažívají utrpení a strast, mají semeno štěstí. Bez tohoto semena štěstí by se nikdo nemohl stát budhou. A to semeno štěstí též můžeme spojit s tímto božským přebýváním. To je semeno pozitivní emoce, lásky, soucitu, radosti a odpojení. OK. Let us go into the practice. So we start with ourselves with this uh, determination. So let us see. No need to talk too much. Let us see if you are able, on the base of this determination, this four determination, to put yourself into the state of relaxation and clarity. The state of relaxation and clarity is the base for meditation, unless we have this state of relaxation and clarity, we will never get into a deep state of concentration and uh, vipassana. So uh, just relax. And put yourself into the state of, uh, kde pak mám svoje, to jsem někde. Never, never mind, I can meditate without it. Hm? Není, tak jsem to dal do pokoje. Hm? Není v Řecku. <laughs> Nevadí. Budu meditovat. Ne, no, I can I'm used to sitting for hours, no problem. But I can fix my disequilibrium. It helps. Tak relaxujeme se Pokud možno napřímíme páteř a relaxujeme se ve stavu napřímené páteři. Zavřeme oči a cítíme se jakožto jedna bytost, aby jsme tuto bytost eh, přijali hm? v přátelském stavu mysli. Hm? Přátelský stav mysli je pozitivní stav mysli. Máme tyto čtyři hm? rozhodnutí. Jsme bez nepřátelství, jsme bez nenávisti, jsme bez veškerých neplech, co nám mysl přizpůsobuje na základě nepřátelství a nenávisti. Hm? To všechno jsou katastrofy. No a jelikož nemáme tyto katastrofy, neseme sami sebe, neseme své tělo a vědomí ve stavu štěstí, ve stavu naplnění, ve stavu přijetí. Stav štěstí se nedá oddělit od stavu přijetí. Aby jsme tolerovali bytosti v jejich negativitě, musíme se nejprve naučit tolerovat sami sebe ve své negativitě. A na to je právě praxe přátelství. Tak dáme tomu 20 minut a pak vysvětlíme další fáze. Hm? We do 20 minutes on the base of these four resolutions. We put ourselves into the state of ease. State of ease is a state of relaxation. When we are in the state of ease and relaxation, we can tolerate unpleasant sensations. We can't tolerate unpleasant sensations because we are not in the state of the ease. Mm -hmm. This is very important to understand. Jelikož na základě této meditace, meditace přátelství, které začíná vůči sobě, my se učíme tolerovat stav nepříjemného pocitu. My nechceme tolerovat stav nepříjemného pocitu, protože nepřijímáme sebe. A nepříjemný pocit nikdo žijící z něho může utéct. Nikdo nemůže utéct od nepříjemného počitku. My se musíme naučit ho tolerovat. Aby jsme ho mohli tolerovat, potřebujeme stav štěstí. Stav štěstí je stav uvolnění, stav přijetí. A začínáme sebou. tak jsme měli malou zkušenost toho, jak na základě pozornosti ve smyslu rozhodnutí, ve smyslu determinace, se můžeme dostat do pozitivního stavu. Hm? Pozitivního stavu emocí je pozitivní stav vědomí. Hm? So we made a small experience how on the base of resolution, we can get into the positive state. Hmm? We can get into the positive state on the, on the base of the contemplation of things as they really are, or uh, on the base of the determination. Hmm? We have explained that. Můžeme se dostat do pozitivního stavu emocí do, na základě buď pozornosti ve smyslu Eh, rozhodnutí nebo ve smyslu eh, kontemplace věcí tak, jak skutečně jsou. Hm? Ve smyslu nejáství všech jevů. Co pak? Ještě zopakovat, na začátku meditace si vzpomínali něco jako, že do toho stavu patří i přijatí nekomfortu. Alebo teda Samozřejmě, jestliže jsme ve stavu jasnosti a uvolnění, máme schopnost přijmout i nepříjemné počitky. Jestliže nejsme ve stavu eh, pozitivního rozpoložení, my nepřijmeme, to je lidská psychologie, to je psychologie bytosti, my nejsme schopni přijmout nepříjemné počitky. Nepříjemné počitky v nás nechají vyvolat nelibost. Jestliže máme nelibost, ztratíme rovnováhu mysli. Je to jasné? My, eh, jestliže máme eh, jisté balancované, eh, vyvážené, vyvážený stav mysli, hm? my můžeme eh, pocítit nelibost, ale my ji nebudeme sledovat. Je to tak? To je ten velký rozdíl. V nevyváženém stavu mysli my sledujeme nelibost, my sledujeme chtíč, ale ve vyváženém stavu mysli může chtíč vyvstat, ale my ji nesledujeme. Ve vyváženém stavu mysli vystane nelibost, ale my ji nesledujeme. Hm? Proč? Protože ve vyváženém stavu mysli my můžeme přijmout sebe. Jestliže přijmeme sebe, přijmeme i negativní emoce jiných bytostí. Hm? Je to tak? Vidíme to jasně? Jestliže nepřijmeme sebe, nenajdeme v sobě schopnost přijmout negativní emoce jiných bytostí. Proto je ta meditace meta tak důležitá. Meditace meta je meditace přijetí. Jestliže máme přátelský vztah k sobě, hm? jsme schopni přijmout sebe i eh, v naší negativitě. Jestliže přijmeme sebe v naší negativitě, pak máme též schopnost přijmout negativitu druhých. Hm? Jestliže nepřijmeme sebe i ve své negativitě, která se může objevit, ale ve stavu rovnoměrnosti mysli, my ji nesledujeme, hm? No, pak my můžeme i najít pozitivní přístup k těm, kteří eh, jsou eh, ve stavu eh, nevyváženosti, strasti, v negativním stavu. Konání etický? Konání etický? A konání neetický. teda, Když konají neeticky, Eh, my to jejich neetické chování nebereme jako něco, co stojí. Jestliže my to neetické chování druhým bereme jako něco, co stojí, že oni jsou špatní, ne, že jsou výsledkem eh, špatných eh, příčin a důsledků. Hm? Pak my můžeme tu jejich špatnost tolerovat. Je to tak? Ale jestliže my identifikujeme jejich špatnost jako něco, co stojí, oni jsou opravdu špatní a nemůžou se změnit, no tak pak ta eh, nelibost, nenávist jenom roste a my se ji nikdy nezbavíme. Je to tak? chtěl, ale jak škodí mně a dětem, že to konání chceme zastavit, ale neznamená, že... Nic není absolutní. Teď právě eh, uvažuješ eh, ve smyslu absolutnosti. Mhm. No a to je to, co tě vyvádí z míry. Mhm. Hm? Toto myšlení tě vyvádí z míry. A když jsi vyveden z míry, jak můžeš hm, někomu pomoct? Proto jasně vysvětleno též v písmu, eh, meditace meta je vyvíjení hm, schopnosti pomoct sobě i druhým. To je přátelství. Přátelství je aktivní stav, není jen pasivní stav. Jelikož přátelstvím my chceme chránit sebe, no, my tež tím přátelstvím chráníme i druhé. Je nám to jasné? Protože přátelství je přijetí. já jsem tvůj přítel, protože tě přijmu tak, jak seš. Pak tě můžu pomoct. jak může psychiatr, který nepřijme pacienta, <laughs> pomoct pacientovi. To není možné. Je to tak? A meditace je jistý druh psychiatrie. Hm? Meditace je psychiatrie. My se léčíme z negativních stavů. Hm? Proto Buddha se tež kromě jiného nazývá hm? král psychiatru, král mediku. Hm? Proč je král medicum, Proč je král doktorům? Protože všechny přijímá i v jejich negativitě. A tím pomáhá všem. Hm? No a my se to učíme a máme srandu. Když se to neučíme, tak halt, máme smůlu. Máme srandu? Nebo nemáme? Hm? Máme srandu. <laughs> hm? tím, že máme srandu, můžeme přijímat i nepříjemné situace. Jestliže srandu nemáme, tak nikdy nepříjemné situace nepřijme. No a tak z hlediska buddhismu jogin je ten, který přijímá srandu. Právě proto má radost. Hm? Hm? Je to tak? Proto láska je přijetí, přijetí toho druhého. Pak ta láska má trvání. Jestli láska není přijetí toho druhého, no pak žádné trvání nemá. The true love is the acceptance of oneself and the other. If we accept ourselves and the other, this love will have duration. Hmm? If we don't accept ourselves and the other, this love will not have duration. And this is a problem of our time. The beings are not capable, not willing to accept themselves and the others. Hmm? So, we live in prosperity, material prosperity, but mental poverty. What to do? Have some fun. <laughs> Je to tak, Moniko? Hm? Vidíme to stejně. So now we come to the next, now our time is running. Huh? So we come to the next stage of meditation metta. Next stage of meditation metta is creating hmm, the balance in the mind in transporting this balance we have found by this resolution towards oneself in resolution towards others. Hmm? Because we have found some happiness, relaxation, clarity in this resolution turned to oneself, we also find the same positive attitude in relation to others. And in relation to others, we are always, in one way or another, frustrated by differentiation. In relation to others, we are always in one way or another frustrated by differentiation. What differentiation? This person I like, this person I dislike, and this person I don't care. Hmm? So this differentiation frustrates the balanced nature of our love. That is why, according to Buddhist understanding, this uh, development of love is the means to understanding transcendental wisdom. Transcendental wisdom is equal. True love is also equal. Hm? Eh, v buddhistickém pojetí rozvíjení pozitivních emocí počínaje láskou ve smyslu přátelství, je rozvíjení hm, rovnoměrnosti vědomí. Rovnoměrnost vědomí je základ veškeré pozitivity. Jestliže nemáme rovnoměrnost eh, vědomí, my jsme vždycky nějakým způsobem frustrováni. To je třeba poznat. To je třeba vidět jasně. Hm? Meditace není nic jiného, než rozvíjení rovnoměrnosti vědomí. The meditation is nothing else but the development of the balanced mind. This is a true meditation. Our frustration is based on the non-balanced mind. the superior person is superior in virtue of his balanced mind. According to Buddhism, when you have realized the ultimate reality, naturally the mind becomes balanced. Hmm? meditace, jestliže správná meditace, vede k rovnoměrnosti vědomí. Hm? Rovnoměrnost vědomí dělá člověka vznešeným. z hlediska buddhismu vznešený člověk se stane ten člověk, který bezprostředně pozná hm, takovost, nirvánu. Proč? Protože eh, nirvána je stav, bez rušivých vlivů. Nirvána je stav bez rušivých vlivů. Jestliže tento stav poznáme, pak ty rušivé vlivy nebudou přirozený stav. Jestliže tento stav nepoznáme, pak ty rušivé vlivy budou pro nás přirozený stav. Tím pádem my se s nimi budeme identifikovat. My jsme, jak už tady kolega jasně poznal, <laughs> aspoň doufám, my jsme špatný, on je špatný, my jsme dobrý, on je dobrý. Hm? Ale on není ani špatný, ani dobrý, on je proces. Dneska je špatný, za chvilku může být dobrý. On je špatný díky hm? příčinám a důvodům. Jestliže je hodně špatný, tak ty příčiny a důvody mají hluboké koreny. Hm? Ale každý je trochu špatný. Hm? Je to tak? jelikož přijmeme sebe ve své špatnosti, pak máme i schopnost přijmout druhé v jejich špatnosti. Hm? Každý má nějaký eh, vliv špatnosti v sobě. Je to tak? No ale špatnost eh, není něco definitivního, stejně to jako dobrota není něco definitivního. Stav balance je stav odpojení od eh, absolutního dobra, od absolutní špatnosti. Ve stavu balance mysli, ve stavu rovnoměrnosti mysli není ani absolutní špatnost ani absolutní dobrota. To je buddhismus. Absolutní špatnost, absolutní dobrota je dána právě hm, nesprávným konceptem, nesprávným názorem. Ale ve skutečnosti neexistuje. Právě proto skutečný stav bytosti, jak recitujeme sutu srdce, není eh, ani zašpinění, ani nezašpinění. Hm? Ani stálý, ani nestálý. A teď ale mluvíme o meta a dostáváme se eh, ven z meta next step in the practice of metta is then turning this positive attitude towards oneself to others. And the, our habit, our deep habit is when we turn to others, we immediately hmm, start discriminating this other person is uh, someone I like, this other person is someone I dislike, and this other person is someone I neither like nor dislike, so I don't care about him. Hmm? This is the deep rooted, hmm, harmful discrimination in beings. This harmful discrimination brings many troubles to beings. When we see it, we don't cling to it. We make it, but we don't cling to it. When we don't see it, we cling to it. And from this comes the deep states of depression, worries, fears. This is the psychology. Huh? We have to see it very clearly. Hmm? Nothing exists in the absolute sense, and nothing also not exists in the absolute sense. Everything that there is is a process. In this process, nothing stands except our concepts, our names. But we uh, immediately apply them to the images in our mind. And the images is this person I like, this person I dislike, this person I not, don't care about. And this is a, this brings harmful, hmm, non-beneficial states of mind. Now we meditate on metta we, we become aware of it. And how we become aware of it? We visualize ourselves as being in the state of relaxation, happiness, fulfillment with love. Hmm? Then we visualize a person we like with the same feeling. We visualize a person which we neither like nor dislike, anyone we have met, but we have never thought about him in terms of liking or disliking. And then finally, those persons which we uh, disliked or strongly disliked, if we don't have such a person now, then in the past we certainly find some teachers, some politicians, <laughs> or something, uh, some person, we, the very image of them is the uh, object of our dislike. Hmm? Right? So, uh, in order to get into the balance of mind by uh, meta. we have to turn these uh, positive emotions we have created with meta on ourselves to the persons we like, we are indifferent to, and we dislike. Hmm? Then we spread this to all beings. Hmm? This is the meditation on metta. Three stages. Hmm? first on oneself, then on three categories of being, on which appear spontaneously in our deluded mind. These categories, they are not fixed, but they are always changing. The most dear person becomes our worst enemy. Hmm? Our worst enemy will never become an unknown person will always become a, a familiar person. Hmm? This is the paradox of our mind. If a unknown person cheats us, we will forget it. If our wife cheats us, we will never forget it. Right? This is a human psychology. So on the base of this psychology, we make the determination to use the balanced mind. Then we can cultivate better relations with our near ones, with the beings we don't know. It's always uh, great to be at ease with everybody, hmm? and especially then with the persons which are object of our dislike for some reason or other. Hmm? Já jsem vysvětlil, že meditace na meta má tři fáze. Hm? První fáze je vyvíjení pozitivity vůči sobě. Pak druhá fáze je stejnou pozitivitu hm? vyvíjet vůči třem kategoriím hm? bytostí, které naše pomatená mysl tvoří. Hm? A my tyto, kate, tyto kategorie nejsou fixní, ale my je fixujeme v, v naší nevědomosti. Proto když je k nám někdo dobrý, my na něm ulpíváme, když eh, nikdo se nám nevšímá, tak my se ho též nevšímáme a když nám k nám je někdo nepřátelství, nepřátelský nebo nám udělá něco špatného, my ho nenávidíme hm? a tím se dostáváme do stavu eh, vědomí bez rovnováhy. My chceme stav vědomí s rovnováhou, proto my se otvíráme k pozitivním emocím, vůči všem bytostem. Nejprve na základě pochopení, hm? pak na základě meditace. A to pochopení přijde tím, že vyvíjíme stejný pozitivní pocit vůči bytostem, ať už nám jsou milí či nemilí, no a pak vůči všem bytostem v deseti směrech. nekonečným bytostem. No a pak my se koncentrujeme na tuto vyváženou mysl. Hm? Ale aby jsme se koncentrovali na tuto vyváženou mysl, potřebujeme jisté prostředky. Hm? No a to je eh, koncentrace na jeden objekt. My si tu vyváženou mysl spojíme s jedním objektem hm? a tak se dostaneme do stavu jednobodovosti vědomí. Ten stav jednobodovosti vědomí, jestliže ho pochopíme, pak přeneseme na všechny bytosti, protože jsme měli tuto přípravu hm? rovnoměrné přátelství vůči všem, ať už jsou nám milí či nemilí. Hm? Pokud nemáme tuto přípravu, my bodovo zmysly na základě lásky, na základě rozhodnutí nezískáme. A to už jsme Eh, přešli rámec času, hm? tak si eh, zarecitujeme znovu eh, sutru srdce v češtině. Hm? Včera jsme měli v sanskritu. to je v češtině, to nemáme. Sutra srdce. Om, klaním se vznešené a Paramitě, hm? transcendentální moudrosti. Když vznešený bodhisattva Avalokiteshvara praktikoval hlubokou transcendentální moudrost, zhlédl pět agregátů existence a viděl je prázdné ve své vlastní podstatě a pravil. Šáriputro, forma není nic jiného než prázdnota, prázdnota není nic jiného než forma. A jestliže takto kontemplujeme, dostáváme se na koncentraci na neduální stav hm? vědomí. To je důležité pochopit. A k tomu nás právě vede meditace na lásku a jiné pozitivní stavy emocí. V těchto pozitivních stavech emocí my získáváme přístup k neduálnímu vědomí. Hm? Šáriputra. Forma není nic jiného než prázdnota, prázdnota není nic jiného než forma. Prázdnota se nedá oddělit od formy a forma od prázdnoty. To, co je forma, to je prázdnota. To, co je prázdnota, to je forma. Stejné eh, tak i pro počitky, vnímání, formace vůle a vědomí. Šáriputro. V tomto učení všechny fenomény eh, eh, mají jednu vlastnost. Vlastnost prázdnoty nevznikají, nezanikají, nejsou ani čisté, ani nečisté, není v nich, eh eh, eh, eh, není nic v nich nechybí, ani se do nich nic nedá přidat. Proto Šáriputra v prázdnotě není ani forma, ani počítek, ani vnímání, ani faktory vůle, ani vědomí, ani oko, ani e, ucho, ani, zrak, ani jazyk, ani tělo, ani mysl, ani barvy, ani zvuky, ani vůně, ani chutě, ani objekty dotyku, ani mentální objekty. Není tam ani element poznání oka, ani až do elementu poznání mentálního vědomí. Není tam nevědomí ani zánik nevědomí. Není tam ani stárnutí a smrt, ani zánik stárnutí a smrti. Není tam ani e, utrpení, ani příčina utrpení, ani konec utrpení, ani eh, cesta ke konci utrpení, ani poznání, ani dosažení, ani nedosažení. Šáry putro, protože bodhisattva nemá co dosáhnout, proto přebývá bez zábran ve, ve vědomí transcendentální moudrosti. Jelikož nemá zábrany vědomí, je beze strachu a překročil všechny klamné iluze. Jelikož nemá tyto klamné iluze, proto e, získává stav dokonalé nirvány. Všichni budhové tří času na základě transcendentální moudrosti dosáhli to nejvyšší probuzení. Proto je třeba poznat, že mantra transcendentální moudrosti je velká mantra, je mantra velké vědy, je nepřekonatelná mantra, je s jinou mantrou nesrovnatelná. Je tou mantrou, která utišuje veškerá utrpení, je opravdová, bez falešnosti a proto tuto mantru recitujeme takto. Gaté, gaté, pára gaté, pára sam gaté, body sváha. Hm? No a s tímto a s láskou hm? ve smyslu přátelství a přijetí jdeme spát a sejdeme se zítra v půl šesté venku. Hm? jestli nebude příliš zima, anebo jestli nebude pršet. Když eh, bude zima a když bude pršet, tak se rozprostřeme v tomto sále. Jo? Vidíme to stejně? Umí to bo. A bodhisatovská praxe, důležitá předání zásluh za dnešní praxi pro dobro všech bytostí. the most important practice of bodhisattva, or one of the most important, is transference of merit for the uh, benefit of all sentient beings. Hmm? Uh, we have recited the short form. Hmm? Uh, is zásluhy této praxe přenesou na všechny bytosti, aby my dosáhli stav dokonalosti. Hm? To je čínská verze, kterou vždycky eh, musíme recitovat po každé praxi a každé eh, darmě vysvětlení. A teď pro změnu máme pálískou formu. Hm? Je to? Jsi to Není, jo? No, tak to nebudeme recitovat, nepotřebujeme. <laughs> Stačí nám tato krátká verze. Hm? A tak eh, s láskou, s přijetím sebe sama a s přijetím světa jdeme do odpočinku, vnímavého odpočinku. Hm? Vnímavý odpočinek je ten eh, slast.